द सफ़र गवी अॼु डेक खड़ा रो सैणींद सफ़र गवी अॼु डेक खड़ा रो मोहम्मदनिगाह कर मोहम्मद त निगाह कर नफ़ कमर روندا रो सींद سفر गवी

नव चोग कना ती नव चोग कना ती घर कुझु कारो नहमदर मोहम्मद कर न कमर वारोंदी सफ़रवादी अॼु टेक खड़ा रो